Sova Info. Od iduće školske godine i u opatijskim osnovnim školama učit će se građanski odgoj kao izvanastavna aktivnost. Odlučeno je to na današnjem potpisivanju sporazuma grada Rijeke i grada Opatije. Grad Rijeka je prošle godine u pete razrede šest osnovnih škola eksperimentalno uveo program građanskog odgoja, a ove je godine proširen i na ostale zainteresirane škole u Hrvatskoj. Želimo kritičarima poručiti da se ne radi o nikakvoj ideologiji u školama, rekli su gradonačelnici Obersel i Dujmić te dodali. To je program koji mlade ljude uči što je to organizirano društvo, kako društvo funkcionira, što je solidarnost, što je razumijevanje, što je međusobno uvažavanje. Evidentno je da je to u našem društvu E, više, više nego potrebno. To je još jedan primjer kako svi zajedno moramo raditi pogotovo danas kada vidimo da je taj građanski odgoj potreban osnovnim školama, jer još jedan put kažem, nasilje, netolerancija, to je zahvatilo cijelo društvo i moramo dati svoj doprinos. Novine Hrvatska dramska serija koja se emitirala na programu Hrvatske radio televizije postala je prva dramska serija na hrvatskom jeziku koja se emitira na Netflixu, najvećoj i najvažnijoj platformi za strimanje programa na svijetu. Seriju koja je također najvećim dijelom snimana u Rijeci režirao je Dalibor Matanić. Serija prati život i odnose u redakciji jednog utjecajnog dnevnog lista, a govori o utjecajima moćnika i političara na medijsku scenu. U Rijeci se nedavno snimala i druga sezona koja će se na jesen emitirati, emitirati na Hrvatskoj radioteleviziji. Pa neki plan je da trilogija Eh, se duboko uvuče u sve pore hrvatskog društva, znači mediji, politika i sudstvo. Sad smo došli na red sa politikom. Eh, Manje više, većina karaktera je poznata, imamo neka nova lica, ali fokus se sa medija eh, uoči u igru između dva kruga ovih izbora, predsjedničkih izbora i svih ovih zakulisnih igra i backstage što ga kažemo koji se događa iza toga. Rekao je Dalibor Matanić. Sutra, 4. travnja u 12.45 sati, riječki gradonačelnik Vojko Obersel posjetit će i otvoriti prodajni šator Festivala sporta i rekreacije Homo Siteć na trgu 128. brigade Hrvatske vojske. Sav prihod prikupljen od prodaje narukvica kao i 5 kuna od svake prodane majice namjenjen je za nabavku sportskih rekvizita i opreme za sportaše s invaliditetom. Šator na Korzu bit će otvoren svaki dan od 10 do 18 sati, te će ga u iduća tri dana posjetiti brojni riječki sportaši, udruge i klubovi. Homositeč počinje u subotu 7. travnja. I za kraj vremenska prognoza. Sutra umjereno do pretežno oblačno. Povremena kiša padat će tijekom prije podneva na sjevernom Jadranu. Najniža jutarnja temperatura zraka od 7 do 12, ponegdje u unutrašnjosti i malo niža, a najviša dnevna većinom između 16 i 21 stupanj. Vijesti uredila Matea Krmpotić, čitale Bojana Guberac i Jelena Matanović. Slušali ste Sovu Info.